tetix cae murmeces. Geimonos hoorae ton siton bracenta hoi murmeces epsucon. Tetix de limoton aitei autus trofeen. Hoi de murmeces eipon autor. diati ti toceros u suneges cae su trofeen. Hode eipen, uc escolas don, al eidon musicos hoi de gelasantes eipon al ei therus horais euleis heimonos orhu ho muthos de loi hoti u deitina amelein en panti pragmati hina me lupe thai kai kindunousai